Vazhdojmë me lejen e Allahut xhelle ve ala në shpjegimin e librës së hoxhës Kitabu Teuhidi, libri i njësimit Allahu xhelle, xhelle ve ala. Dhe këtu e ka pru një kaptinë, e cila është nja prej kaptinave më të rëndësishme për besimtarët dhe njëna prej më të rrezikshme. Ka thanë Allahu tebareke ve teala, na ka lajmrue në librën e tina dhe pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në sunetin e tina se ky umet ka me kalu në disa gjendje të cilat Allahu xhelle ve ala nuk është i knaq. Kaptina titullohet Ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Çka ka ardh në libër dhe në sunnet se ky ummet apo një pjesë e këtij ummetit kanë me adhurue puta. Pra një ummet i cili është dërgu nga ana Allahu xhelle ve ala si ma i miri umet, me gjithë këta kanë me ra në diçka, çka Allahu xhelle ve ala e ka qujtë prej shirkut dhe kufrit të cilën kanë qenë popujt më herë. Para se me u fut në libër, du të me bo një pytje, apo me shtjelu një temë, shkurt, e cila meriton gjithashtu ligjëratë të veçantë, kanë përmend dijetarët se shoqëritë e xhahilijetit, shoqëritë injorante, pa marrë parasysh se si titullohen ato, prej demokracisë dhe komunizmit dhe kapitalizmit, apo edhe shoqëritë më herët, të cilat kanë qenë shoqëri feudale, një person ka gjyku dhe tjerët janë nënshtru edhe s'ka diskutim, apo shoqëritë e xhahilijetit të cilat i ka takue pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, shoqëritë e arabëve apo të romakëve apo persianëve çfarëdo shoqërie prej se ka fillu në këtë umet apo tek njerëzit shirku këta kanë problem me një çështje madhështore cila është ajo çështje menil ma'bud cilat shoqëri nuk e bojnë këtë pytje kush është i adhurumi Kush adhurohet? Kush është i adhurumi? Këtë pyetje duhet me bo çdo musliman, po sidomos shoqëritë e injorancës nuk e bojnë këtë pyetje. Kush është i adhurumi? Pse nuk e bojnë këtë pyetje? Sepse nëse bëhet kjo pyetje kush është i adhurumi, patjetër bëhet një pyetje tjetër, kush është ligjvënësi? Kush na lën ligjet neve? Kush e vendos çka është e mirë dhe çka është e keqe? Kush? Kush e vendos çka është hallall dhe çka është haram? Kjo pyetje bëhet e dyta pasi që të bëhet pyetja kush është i adhurumi. Sepse ai çka i vendos ligjet është ai i cili është i adhurumi. Pa marrë parasysh ti e qun se e ki të adhurum apo jo. I adhurumi është ai i cili t'i ka vendos ty ligjet. Sepse tek ehli sunneti, tek ehli sunneti ateizmi, mosbesimi në Allahun xhalla wala në mënyrë absolute nuk ekziston. Ani pse njerëz shfaqen. Pra, te ehli sunneti ka diçka që quhet shirk. Barazim me Allahun xhalla wala, kurse mohimi i Allahut xhalla wala nuk ekziston. Argument Allahu tebareke ve teala ka thonë: "Wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum." Dhe ka prej njerëzve që ka thonë për Firaunin edhe kategorinë e Firaunit, i mohojnë ajetet prej përjashta, thonë na s'besojna hiç, çka o Allah. Ana rabbukumul a'la, ka thonë, unë jam Zoti juve ma i madh. Mirëpo Allah e ka tregu ni send çka ata s'e pranojnë. Wastayqanatha anfusuhum, ama mbrenda e besojnë Allahun. Në shoqëritë injorante adhurohet klasa e ngritur, klasa e cila i ka parët në dorë, qajo adhurohet. Ajo i vnon ligjet. Në shoqëritë bashkëkohore te cilat jetojna, shoqëria demokrate, edhe pse ajo drama e cila është shumë e bukur dhe shumë tërheqëse, edhe i mendojnë njerëzit se janë të lirë e ku ta di çka prej lirisë së shprehjes dhe lirisë së mendimit dhe lirisë së të jetuarit kushdo e çkado të cilat e kanë parullën ban çka dush, Kjo lojë pas të cilës perde ka diçka tjetër. S'ka dyshim se në shoqëritë demokratike adhurohet ajo shoqëria e cila e ka bankën në dorë. Kush e ka bankën në dorë, ajo i vendos ligjet. Edhe i vendos ligjet s'ka dyshim se në favor të sajna. E njerëzve u japin diçka prej lirisë, diçka prej lirisë së kufizume, çka me mendu ata se e tash mira. Nuk jena komunist. Nuk ka ni njeri që gjikon Po i kena përfaqësuesit tonë Ata na përfaqësojnë neve E kur dojna na ju dalna kundër dhe i rrzojna ata Kështu i kanë të vendosura Në ligje mirëpo kjo në zbatim Kurrë nuk bohet Pra problemi i shoqërive është Kush është i adhurumi Edhe e dyta pytje është Kush i vendosë ligjet Pra, në thirrjen tonë duhet me bo gjithmonë pyetjen kush janë, kush është i adhurumi? Kush na i vendos neve halalin dhe haramin? Dhe jo kush i beson Allahut. Allahu xhallahu ka thënë: "E fa hukm al-jahiliyati yabghun?" A e dojnë ligjin Dhe s'ka thonë a ka ma të mirë se ata të cilët i besojnë Allahut. Pse? Shumica e njerëzve i besojnë Allahut. Ky ligj i Allahut xhalla wala nuk e mohon kërkush Allahun, as iblisi nuk e mohon Allahun xhalla wala. Rabbi anzirni o Zoti jem lejëm pak afat. O Zoti jem. Me Allahun ka fol. O Zoti jem lejëm pak afat. Pra Zotin nuk e mohon kërkush. Po e mohon çka? Kush është ai i cili ka me vendos qysh me jetue? Andaj shoqëritë e injorancës, shoqëritë e xhahilijetit, çka e ka qujt Allahu xhel-le ve ala, shoqëri e xhahilijetit, problemin madhështor e kanë kush është i adhurumi. E musliman këta nuk e kanë problem, mirëpo kaptinat se ne ka sjell hoxha ka tregue se musliman kanë me ardh me një kohë kur kanë me lanë fenë e Allahut xhel-le ve ala, përkatësimi ka me ju mbet, kanë me thonë na na musliman. Porse kanë me qenë si jehudët, për me ta për me ta kthjell mendjen. A e ki pa ti? Pra çudi është. Çudi se si bin njerëzit në këtë pikë. Andaj thot Allahu, a e ki pa ti ata, të cilët jau kena dhënë një pjesë të librit. Librin jau kena dhënë, Tevratin dhe Inxhilin, jau kena zbrit atyre. Edhe e lexojnë ata, edhe e kuptojnë. Edhe e dinë se çka çka ka bo Allahu halal dhe çka ka bo haram. Çka thot? Ju'minune bil xhibti. Me gjithë këta i besojnë xhibtit. Çka xhibt, kanë thonë dijetarët, magjistarët. Magjistarët i besojnë. Megjithëse në libër ju shkrun, mos i besoni magjistarë, ato i besojnë. Vet tagut edhe tagutit. Edhe tagutit i besojnë. E pse Allah thot elem tara ila alladhina utu nasiban? A i sheh ata se jau kena dhënë librin. Pra çudia që e kanë librin me veti dhe besojnë tagutin. E hoxha i ka pru këto tri ajete i ka pru dhe pastaj e ka lidh me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thon kini mi pasu qeto njerëz. Pra pas kanë me ardhë ata se i thonë vetes musliman, e lexojnë Kuranin natë e ditë, e me texhvid, e me kiraete, e bojnë ligjërata, e bojnë tribuna, ku ta di çka, e përkatësohen te Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ju'minune bil xhibti vet tagut, kanë mi besu magjistarve, mediave, Allahu paska thonë konsultoni a është alkoholi halal apo haram. Paska thonë konsultoni. Konsultoni ka thonë Allahu xhel-le ve ala, a Allahun keni me ngue apo shejtanat? Konsultoni ka thonë Allahu. Ka thonë Allahu qitne n'shesh dhe votone, a duhet m'u ngu veç Allahu xhel-le ve ala apo ta kqyrim njerëzit çka po dojnë? Konsultoni ka thonë Allahu tebareke ve teala. Yu'minun bil jibti wat taghut. E lexojnë librin ato. E lexojnë fa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. E lexojnë këtë ajet. Ama atëherë ata janë të cilët nuk ju shkon teposhtë ky ajet. Ata janë të cilët ju thonë njerëz që praktikojnë ligjin e Allahut thonë ju nuk i kuptoni ajetet, po ju jeni përfa, sipërfaqësor, ju nuk i kuptoni ajetet, s'ju shkojnë teposhtë ajetet juve. E atynve të cilët Rrinë me magjistar, e rrinë me demokrat, e dojnë ligjin e Allahut xhel-le ve ala me i thonë, prapambeturi është, këta i kanë kuptu ajetet. A e shikoni ku ka mrri gjendja e muslimanve? Ju'minune bil xhibti vet tagut i besojnë mediave, magjistarve edhe tagutit, demokracisë i besojnë. Çdo sistemi çka vjen ata i besojnë. E thonë Allahu ka thonë ngone, ngone se Allahu ka thonë ngone këtë sistem. Me thënë, Allahu xhelle ve ala ka përsos librin e tina dhe s'ka lanë diçka të mangët. Uhkimet ajatu, janë përsost ajetet, thumme fussilet, pastaj janë sharue min ledun hakim, nga ana hakimit i urti, e Allahu xhelle ve ala. Andaj, nuk ban me u mashtru me parolat, liri, vllazri, Liri e shprehjes, barazi, ku ta di çka. Këta janë të cilat jahudët janë profesionalizu special e dinë mënyrën e mashtrimit zuhrufel kauli gururan Allahu çka ka thonë edhe në mënyrë të përsosur ju mashtrojnë juve dinë ato çka me qitë na përlajnë e dinë mirë çka, çka, çka shkon te njerëzit Po problemi ku a? Problemi Allahu, Allahu nuk ka u çudit me shejtanat dhe jahudët. Elledhine utu nasiben min elkitab. Problemi ato çka kanë libër edhe këto mashtrohen. Çka problemi? Se si mashtrohen prej demokracias, njerëz çka e lexojnë librin. Kul huvallahu ehad e lexojnë edhe thonë nuk a një, dy janë, tre. Jo ve 120 janë. 1 milion janë. Kush do që del thot çka do të thojë, ai është Allah. E kështu me radhë. sepse ata kanë me qenë njerëzit ma së shumti në tokë dhe muslimant kanë me qenë objekt i fitnes me ata. Ka thënë Allahu xhelle ve ala, thuaj jahudve, hel unebbiukum min sherri min dhalik, bi sherri min dhalik, thuaju Muhammed sallallahu aleyhi sallam, dhe thuaj çdo kush i cili ka mend dhe është musliman, thuaj atyre të tjerve, a t'ju tregoj diçka ma e keqe se fjala juve. Jehudët, Jahudët kanë shkue te kurejsht Kurejsht kanë qenë mushrik e kanë adhuru putin Jahudët s'kanë adhuru puta Po jahudët e kanë adhuru vetveten Epshin e tyre Ato e kanë adhuru vetveten E feraejte elledhi ittehadhe ilahehu hava Allah çka tha A e ki pa ti atë njeri që e ka mor epshin e vet për zot Ata e adhuran vetë epshin Jo puta Ulaike leanehumullah I kanë thonë, ju jeni ma t'udhzum se Muhammedi dhe shokët e tina Allah çka thonë, këto njerëz çka thojnë qeshtu janë të malkum te Allahu xhelle ve ala Edhe e kanë punën shumë keq prej A i kini pa ato të cilat ju thonë I shajnë besimtart e Allahu xhelle ve ala I shajnë muslimant edhe thonë për ateistat Këto ma të mirë janë Këto janë ma të mirë Mushrikët janë ma të mirë se ata çka besojnë Kristal Allahu xhelle ve ala Se këto havarixh janë Këto të prapambetur janë S'dinë këto Ama edhe kjo një problem i shoqërive injorante të cilat kur nuk e bojnë temën e ahiretit. A e keni pa në media mu diskutu tema ahiretit? Normal se mediat i kanë n'dorë jahudët. Kush i ka bankat i ka mediat. A e keni pa në media mu diskutu a ka ahiret? Ja, a se m'u bo kjo temë ndryshon meselja te njerëzit. Po vetëm këtë dunja. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala haya. Allahu ka thënë ki mi gjet jehudët ma së shumti e dojnë jetën e dunjas. Wa min alladhina ashraku ma shumë se mushrik bile. Ma shumë se mushrikët e dojnë jetën e kësaj dunjas. Andaj demokracia nuk është kurrgjo pos pjellë e asaj se cilët e kanë shpik jehudët. Allah i ka thënë, "Folni sa duni, a t'ju tregoj diçka çka ma e keqe." Kur të ktheheni te Allahu xhelle ve ala, çka ka m'ju gjet? Mirëpo problemi ata se s'dojnë me diskutu se kur të kthehen te Allahu çka ka mi gjet. Të jetojmë na këtu kënaqshëm. Ata janë ata janë gatshëm me pranu mallkimin e Allahut vetëm këtë dunja ta shijojnë. Edhe shumë të cilat thash, këto ajete që ka pru Allahu, kena mi lidh me ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ka thonë keni mi pasu qeto njerëz. Keni mu bo si këto. Keni me dash dunjan, keni me tut mu dek. Edhe s'keni me diskutu ahiretin hiç, veç dunjaja, veç rrafsh ta keni dunjan. Tjera s'është problem. Len temessena naru illa ejamen madudat Allahu ka thonë jehudët kanë thonë Neve zjarri veç disa ditë ka me na kap Edhe sot njerëzit e thonë qëta A be na kena mu djeg pak, kena mu la pak Ama dit, një ditë kena me dalë A thonë njerëzit kështu Po, ku e kanë marrë këta? Prej jehudëve Prej jehudëve e kanë marrë Disa ditë kena mu la Ani me miliona vetë kena mu shpërla në zjarr E kanë bo zjarrin objekt tallje Edhe pse ky umet e ka të garantume se nuk e shndërron Allahu në fotografinë e derrit dhe të majmunit, mirëpo po ja u shndërron shpirtat në fotografi të majmunave dhe derrave. Të cilat Allahu xhelle ve ala ka thonë, in hum illa kel enami dhe nuk janë tjetër vetëm si kafsht, veç epshin e kshyrin. Edhe me besu se mos ligji me Allahun dhe mos praktikimi i parimeve të plota t'Allahut xhelle ve ala është kufër dhe prap me thonë ka khilaf te ulemat n'këtë mesele. E kështu me radhë. Kjo është e çuditshme Abede tagut i ka shndërru Allahu adhurus të tagutave. E kena përmen çka është tagut në ligjëratat e kalume. Pastaj ka thënë Allahu tebareke ve teala duke tregue për banorët atyne djelmoshat të cilat kanë hi në shpellë se si ka kalue gjendja e njerëzve. Ve kale ledhine galebu ala emrihim, lenettekhidhenne alejhim mesxhida. Kur i kanë pa se këto djelmoshat të cilat paskan nejt në shpellë, qi këto djelmoshat pse kanë shku në shpellë, kanë shkue me hik pi shirkit, me hik pi kufrit. Pasi kanë ndejt 300 e diçka vite, kanë thonë këto paskan gjendje të jashtëzakonshme. Kshyrni mushrikët janë interesant, edhe dështakat në jetë janë interesant. Me ata çka Allahu xhelle ve ala e privilegjon në këtë dunja, kur është gjallë e kanë një status tjetër. Në në menin, kur është gjallë e kanë statusin e kundërshtarit, armik e kanë. Se që mos me mos mu shku vëmendja ka ai, po me shku vëmendja ka ka ky. Farrik tesud. Banu kundërshtar edhe ta vnojnë mendën njerëzit. Kije armik. Kështu dunja i mori poenat. Kur të vdes e çka bojnë? A i mirë u kon, mashallah. Që Allahu xhelle ve ala ka tregu. Shumë i mirë u konë. Pra edhe në dunja fitojnë poena tu e kundërshtu, edhe kur të dese fitojnë poena tu thonë, i mirë u konë vallaj. I mirë u konë. E kështu me radhë. Allahu xhelle ve ala ka thonë, kur i kanë pa këta djelmoshat n'shpellë, kanë thonë, hajde t'jau bojna një mesxhid, një xhami. T'i përkujtojna këta njerëz, se njerëz t'mirë janë konë. A kur janë konë gjallë, i kanë armiqsue. A e shikoni? loja e njerëzve të cilët nuk i besojnë Allahu xhelle ve ala andaj është çudi me njerëzit se si kalojnë në adhurim tjetërkujt pos Allahut tebareke ve teala këto tri ajete mani men e para se njerëzit të cilët kanë dije adhurojnë taguta njerëzit të cilët kanë dije i lavdërojnë qafirat ndaj muslimanëve qafirat janë më të mirë se muslimanët haulai ledhina Entum ehda min alladhina amanu sabila ju jeni më të udhëzuar se ata që kanë besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot njerëzit thonë, ju jeni më të mirë, çka e doni demokracinë, edhe e lejoni çdo send çka ju ka epshi, çka ju ka ënda, ju jeni më të mirë se ata që kërkojnë ligjin e Allahut xhelle ve ala, ju jeni më të mirë se ata janë bedevi. Ata janë katunarë, ata s'din, ata janë sipërfaqsorë, e kështu me radhë, s'din mi kuptu ajetet, s'munen m'u thellu në ajete, e marrin ajetin dhe pi përjashtë e kapin, e kështu me radhë prej mashtrimeve çka jau bajnë. Këto e bajnë njerëzt e dijes, se ai shka s'ka dije, s'un i ban këto, këto loja. Dhe e treta që e ka përmenë Allahu, se kur vdesin këta njerëz nuk i shajn, po e kthejnë atë shamen n'lavdërata. Që edhe n'jetë me përfitu, edhe mas vdekjes me përfitu. E kështu me radhë. Ka thonë, Vazhdim hoxha ka thonë Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Le tettebiunne sunene men kane kablekum hadhuel kudheti bil kudhe Ka thonë sallallahu aleyhi sallam kini mi pasue traditat e atyre të cilët kanë qenë para juve Kush kanë qëto para juve si do shka përmen Allahu xhelle ve ala në Kur'an Hadhuel kudheti bil kudhe, kudhe është ajo penda, ajo pupla shka i vnohet shigjetës. Shigjeta çka gjuhet me hark, përpara i kanë zbukuru duke jau vnu një pupël përmas. Pejgamberi ka thonë ju keni m'u konë si pupla. E ato shigjeta. Kah të shkojnë ato edhe ju mas atinve. Hatta leu dehalu xhuhra dabbin le dehaltumu. Edhe me hi në vrim të hardhucës, Edhe pse a boll e ngusht, boll e ngusht ju keni me tentu me hi edhe mas atinve. Kjo është në mod, sot bashkëkohorja kështu thojnë. Kështu dush m'u ba ti, ku je tu dash me shkue? Çka je tu dash me ba ti? Çka je tu dash me ba ti? Ec me kohën. Ec me kohën, se kur ani Për të kaluar. Po kjo nuk ka çudi kur ta thojë një xhahil, po çudia kur ta kur munohet dikush i dijes me thon këta. Kjo është çudia. Alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab. Ai thotë se ata kanë dije dhe e adhurojnë tagutin Allahu, a çudit me këta, a çudit Allahu xhallahu ala. Edhe duhet m'u çudit me këta. Se me injorantat s'ka problem. Se ata nuk e din menil ma'bud, kush ai adhurumi. Ama personi i cili e di kush ai adhurumi, Allahu xhallahu ala. Dhe është i kënaqshëm me adhurue dikan tjetër. Kjo është çudi. Shumë çudi e madhe. Andaj pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka thonë, me, ish, me i pa ju ata tu hi n'birë të hardhucës, shumë vështirë me hi. Ama ju kini me tentu me hi. Se ata dunja janë tu hi, hini edhe ju. E kështu me ra, shigjetë, pupël, kini mu bo. Andaj, çdo ajet, çka Allahu ka tregu për sifatët e jehudve dhe krishterët, ky umet ka m'i pasue. Ky umet ka mi pasue dhe mos vjen dikush me than umeti pejgamberit s'a.v.s. ma i mirë s'adhuron vorre, s'adhuron ligje. Le tettebiunne, kini mi pasu ju. Ndash na, na u, na u bo qefi apo u idhnum, kjo ka, ka me ndodhë. Kalu ja Rasul Allah, sahabët u çu, u çuditën, qysh mundet me mri umeti, qysh mundet me mri umeti, që i ka zbit Kur'an Allahu, prej shtatë kat qiejve, Edhe e kem pas pejgamberin më të mirë, zotëriun e pejgamberëve. Ene Sayyidul Anbiya ka thënë sallallahu alajhi wasallam, "Unë jam zotëriu i pejgamberëve." Pejgamberin më të mirë e kena. Andaj sahabët janë çudit, "Ky umet pas ka me pasue?" Dikan, çka nuk e adhuron Allahun xhallahu ala, edhe sahabët u çuditën ka thënë, "Ya Rasulullah, al-yahuda wan-nasara?" E ki për qëllim jehud dhe nesarat, krishterët? Kale, tha sallallahu alajhi wasallam, "Faman?" E kush tjetër? Pra kush tjetër pos jehudëve dhe krishterëve. Hadithin e ka nxjerr Buhariu dhe Muslimi. Prej kësaj çka kuptohet? Thash edhe një herë po e përsëriti, pyetja e parë çka duhet me bo njeriu, men el ma'bud, kush është i adhurumi? E cila e nxjerr pyetjen tjetër, kush vendos ligje? Kush na i ka dhënë neve metodologjinë e jetës? Kush na i vendos se çka është njeriu? Shoqëritë e xhahilijetit njeriun e definojnë dhe kush do me u kthie i ka librat e Freudit dhe Marksit e definojnë se njeriu është i përbërë prej epshit dhe nuk mendon vetëm se për epsh, kështu e definojnë njeriu. Çka ja ka ana njeriut, çajo është ligj. Andaj edhe ata kanë vendos se ligj absolut është ajo çka na mbledh ne, tana. Pra epshi jonë është ligj. Andaj kjo është koha problemi kryesor tek njerëzit. Problemi a menil ma'bud, kush a i adhurumi. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çka ka ardh? Ka ardh me shrrënjos këta. U'budullaha wajtanibu tagut, adhuroni vetëm Allahun dhe largonu tagutave. E taguta hin çdo sen çka adhurohet pos Allahu xhelle ve ala. Dhe shikoni këto një urtësi. Allahu tebareke ve teala ka tregu se njerëzit mundën me plotësu një pjesë të mesazhit pejgamberik dhe me lon një pjesë tjetër. Qysh Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum yushrikun. Shikone, e kanë morë një pjesë pejgamberike dhe një pjesë tjetër e kanë hedh. E kanë adhuru Allahun, ama edhe me Allahun dikan tjetër. Edhe në xhami, edhe demokraci. Edhe xhami, Edhe ligjvënje me durtë e tyre. Edhe xhami, edhe hallalin çka jau ban hallall epshi i vet edhe haramin çka jau ban epshi i vet. Edhe në xhami edhe këto. A bëhet bëhet. Letettebiunne, kini mi pasu ju. Çka kan bo ato edhe na i bën. Ky umet i ban. Andaj njeriu duhet me kon shumë i kujdesshëm se kan e pason. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu lajme të preme se ky umet ka me shku ndaj umeteve tjera. Andaj, e ka morë në pushtetin e tina. Ka dallim mes e ka morë Allahu arshin në pushtetin e tina dhe Allahu u ngrit mbi arsh. Allahu ka thonë istawa, ata e kanë shtu një lam. Sikur jehudët që e kanë shtu një nun, këta e kanë shtu një lam. Sikur që demokracia është ligjvënje pos Allahu xhelle ve ala, ata ja shtojnë një diçka, thojnë konsultim është kjo. E Allahu ka urdhnu me konsultim. Apo, ata dëshirojnë që Allahu mos mu përzi n'çështje të dunjos. Allahu le të mete për ahiret veç. A dunjon na jena këto për dunjo. Ama apet ata e dojnë Allahun. Edhe ato shumë e dojnë Allahun, shtiren se kush. Madje ato çka dojnë me praktiku ligjin e Allahut, ato s'e dojnë Allahun. Se ato bojnë fesat. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allahu s'e do fesatxhitë. Shikoni ç'luhet me me terme. Na hupën rrugën sura Ahzab. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pru lajme të qarta të cilat tregojnë se në këtë ummet ka me pas njerëz të cilat kanë mi pasue sunnetet e atyre të cilat kanë qenë para neve. Allahu xhelle ve ala e ka përmend se jehudët shembull tjetër. Jakuluna amwalan-nasi bil batil. Ja hajnë njerëzve pasurinë me batil. Një fetva. A do një çek me t'i fal gjynahet? Bjeri paret. Edhe varësisht prej gjynahit, i kanë vendosë çmimet. Zinaja ka ma nalt. Haj, hajduti, ma poshtë, kështu me radhë. Varësisht prej gjynahit. Qiti paret e merre faljen. Sikur Allahu me ja pas vendosë atyre. Ittekhadhu ahbarahum ve ruhbanahum arbaben min dunillah. Popat dhe ulematë i kanë morë zota pos Allahu xhelle ve ala. Po sot edhe në këtë umet ka kështu. Edhe në këtë umet, ja bojnë xhenetin kabull për këtu, për në dunjo, për në xhenetlija, u sos muhabeti. Xhenetlija, për se ka thonë, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, për në dunjo. E do ku kate, s'ka, ja falën asë, e këna falë xhenazën, një grup i madh për dunjo. Këtë kanë m'i pasue sikur që kanë qenë ato përpara. Këtë që i kanë posë ata. Edhe kamatën. Jehudët gjith, gjithmonë e kanë posë kamatën merak. Edhe në këtë umet, ja kanë bo njerëzve hallall kamatën. Ad darurat, ad daruriyat tubihu al mahdhurat, e kanë përdor një rregull, domosdoshmëria ta lejon çdo sen. Domosdoshmëria ta lejon haramin. Si t'jesh zor s'ka problem. Si t'jesh zor s'ka problem. Kush e ka pasë si t'jesh zor? Jehudët kur janë kanë zor, Allahu ka thënë shtunën s'ka me peshkue. S'ka me me dal me me, me zon peshki. E kanë qitë premtën rrjetin, kanë shku dilën e kanë marrë. ka thënë pejgamberi sa sem Allahu ma ka paraqit mua këtë tokën. Allahu ka fuqi mbi çdo sen. Allahu ja ka paraqit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam krejt tokën. Faraitu mashariqaha wa magharibaha dhe e kum pa lindjen dhe perëndimin. Lindjen dhe perëndimin. Shikoni. Këto hadithe, të cilat janë qështu, e kum pa lindjen dhe perëndimin. Njerëzit të cilat s'i nënshtrohen Allahut kanë problem me këta. pjella e xhehmive, pjella e xhehmive, të cilat logjikën e kanë argument para para Allahut dhe pejgamberit, këto hadithe ju dalin problem. Qish Allahu ja ka mbledh pejgamberit sa këtë tokën me pa. Na e besojna se Allahu ja ka pejgamberin sa po thot, hadithi në Buhari. Mu Allahu ma ka qit këtë tokën e kum pa lindjen e perëndimin. Ti a munesh me pa lindjen e perëndimin? S'munesh. E filozofat kanë problem me këto hadithe. Seteraune rabbekum, pejgamberi sem ka thonë, ju kini me pa zotin e juve, ato kanë thonë, qish me pa be Allah. Ar-Rahman alal-Arshi istawa, Allahu mbi arsh është ngrit, qish është ngrit? Jenzilu rabbuna, zbrit Allah, në çdo të tretën e natës, qish zbrit? Këto hadithe i bojnë problem njerëz të cilat e kanë për argumentim filozofijen, logjikën. Anda kena përmenë se argumenti dhe bindja e parë që e kena na musliman, el-ledhine juminune bil gajb, i besojnë gajbit. Allahu ala kulli shejin kadir. Fillimisht, na me mendjen ton të mangët, nuk muna me, me veshtin rregullat e mendjes tona të mangët Allahun xhelle we ala. Allahu na ka dhonë këtë mendje, na e gjykojna Allahun me këtë mendje që na ka dhonë Allahu. Khulikal insanu min axhel, njeri është kriju prej shpejtës. Shumë i mençëm i doket vetja. Shumë i mërshëm, me do. Bereme ka unë, andaj edhe ame, amanetin e ka morr këtë mënyrë. Qielli dhe toka e kanë refuzu, njeriu e ka morr, se e ka zanat bereme unë, unë e sosi. E kur ka hi Greqia, kur ka hi filozofia greke, tash hadithet e pejgamberit i ngushtohet gjoksi. Zua, zua lil arda. Mu ka paraqit mu krejt toka. Vallahi du me besu se pejgamberi ju ka paraqit krejt toka. Fa raaitu masharikaha wa magharibaha, e kom pa lindjen e perëndimin. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ka pas popuj para juve që ka fol lopa. Lopa ka fol. I ka hip njani lopës, edhe lopa i ka thonë, "O ti njeri, s'jam kriju për me m'hip mue për me. Kali është ba për këtë." A e besojna na këta? A e besojna se ka fol? Qysh ka fol be lopa? Vallahi ka fol. Vallahi billahi tallahi ka fol se pejgamberi salatu selam ka thon ka fol. Këto ajete, këto hadithe janë problematik për njerin i cili e ka argumentim logjikën e tina. A na e kena ka thon Allahu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sos muhabeti. E këto shoqëri të cilat i janë rrit dhe janë thith me këtë tamël të prisht, me këtë ujë të ndyt, të cilat i ka hi Greqia, dhe i ka hi filozofia, dhe i ka hi logjika e prisht, edhe kanë defekte me hadithën. Wa inna ummati sayablughu mulkuha, ka thon sallallahu alaihi wasallam. Dhe ummetit tem, pushteti ka m'ju dhon, ma zuje li minha krejt çka mu, mu ka paraqit mu. Edhe kjo ka ndodhë, prej në lindje n'perëndim, ka pas Musliman, pushtet. Wa u'titu al-kanzayn, dhe mu kanë dhon dy thesaret. Al-ahmar wal-abyad, i kuqi dhe i bardhi. Altani dhe argjendi. Ka pas me një kohë në kohën e Omar ibn Abdul Azizit, halifës së muslimanëve prej fisit të Umawive. Ka pas një kohë kur ka mri, kanë shku njerit me ja dhon zeqatin, ka thonë s'kam nevojë. Se është përnda pasuria. Asht përnda pasuria me të madhe. S'kam nevojë, ka thonë, këti kam, s'kam nevojë. Ka mri. Pra është realizue. Wa inni sa'altu rabbi li, li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi amme dhe e kom lut Zotin tem, që umetin tem mos ta shkatërrojë për niher. për shkak gjynave që kanë mi bo wa en la jusallite alejhim aduan min siwa enfusihim dhe mos t'jau çojë Allahu një armik që ka me pusht, pas pushtet mbi ta prej lëkurës së tjetërkujt pos tyre e ka lutë Allahun o zot mos ja mundso umetit tem me e gjikue mbi ta armiku Mirëpo kena me përmend vazhdimin e hadithit që ka me tregue pse neve sot na është vendos armiku si gjykatës. Fe jestebiha bejdatehum dhe t'jau boje hallall nderin e tyne. Sot muslimantë kanë hallall. Musliman në esencë janë kriminela sot. Sot musliman Pejgamberi a.s. ka tregue Se musliman fillimisht Ti je kriminal fillimisht Andaj argumentoje pafajsinë tane Ai tjetri fillimisht ai la me pru argumente për fajësinë e tina. Na fillimisht jena me, me faj. Si të lindë nana ti ki faj. Si të lindë nana, kurgjo s'di, ki faj, argumentoje pafajësinë tane. Ai tjetri pa faj a, pa faj a si të lindë. E kur tu ishte ai ka faj, a argumentet qiti. A ti qiti argumentet se je, s'je fajtor. Kështu e kan bo Edhe sot kanë ra pre njerëzit që janë t'dobt dhe nuk i besojnë ligjeve të Allahu xhele ve ala dhe ajeteve, kanë ra pre e kësaj. Andaj, çdo sulm çka e bojnë armiqt këta dalin me mbrojt, jo valla islami s'a qështu. Pse? Se kanë ra pre e kësajna. Fe jestebiha bejdatehum, ka thonë sallallahu sallam, dhe t'jau boje hallall nderin e muslimanëve. Fillimisht ti je fajtor. Dush me pru argument se s'je fajtor. Pa bo kurgjo. S'ki bo kurgjo hiç. Kurkuj nuk ki bo keq. Ama fajtor je. Fajtor je. Se ty të ka bo lopë. Wa inna rabbi kale. Dhe Zoti em tha. Ja Muhammedu. O Muhammed. Inni idha kadajtu kadaen. Une kur të caktoj një caktim. Fe innehu la juraddu. Ai nuk kthehet mas. Allahu ka gjikue se kush largohet prej ligjit të Allahu xhele ve ala ka me ja çu armikun n'pushtet. Ibrahimi alayhis salam ka thon tu e lut Allahun xhele ve ala jepi pushtet edhe umetit tem pasardhësve të mi. Allahu xhel ka thonë, ka thonë po, ama jo zullumqarëve. Se ka me pas pi, pi pasardhësve tu zullumqarë. Zullumqarë, dhe Allahu xhele ve ala nuk ban lajka. Pse ti je i jemi, a da shisha ka thonë Allahu xhele ve ala në përgjigje, dashurit të tina, ka thonë, një pjesë ta japë, të përgjigjes, një pjesë ja. se e kam caktue se ai cili largohet prej ligjit tem s'ka mundësi me ndryshue wa inni a'tajtuke li ummetike e la uhlikehum ta përgjigja një dua s'kam me i shkatrru ata komplet andaj Pejgamberi alejhi selam e ka lutë Allahun xhele ve ala mos e merr umetin tem se ka pas pi umeteve që Allahu xhel i ka shkatrru komplet komplet kur e kan e kan teprue vijën e kuqe e kan kalu Allahu i ka shkatrru krejt komplet këtë umet nuk i shkatrron Allahu n'këtë mënyrë nuk do të jau vendosi armikun e tyre për gjykac dhe për pushtet mbi ta, si t'jau boje hallall nderin e tyre, edhe nëse mbledhen krejt dunjaja kundër tyre, mirëpo hatta, derisa, shihni këtu derisa, po derisa këto të bojnë diçka problem, vetë kanë me nxjerë disa probleme, të bojnë shkaktar, për probleme më të mëdha. Hatta jekune ba'duhum juhliku ba'dan, derisa këto të fillojnë mu grind mes vete. Kur të fillojnë mu grind në mes veti, unë jau bi tjetrin. Armikun jau bi gjykac. Andaj musliman kur mirren në mes veti, vjen tjetri. Vjen tjetri. Edhe prej adeteve të jehudve, prej adeteve të jehudve, është se ato kallin lufta, pastaj vijnë si pajtusor. Pastaj vijnë si pajtusor. Andaj, problemi ku a, kur musliman, nja, kanë me lanë librin e Allahut, kjo ka me qenë shkak për me mbizotru mbi ta armiku dhe e dyta, hatta, jekune, ba'duhum, juhliku, ba'dan, kur njani me tjetrin kanë mu luftue. Allahu xhel-le ue ala si xheza, si shpërblim në këtë dunja, jep armikut El Eimmet El Mudillin, Imamat e devijuar. Kjo është fitneja më e madhe me të cilën janë sprovu ummeti. El Eimme, Imamat e devijuar. Pse imami i devijuar? Se imami është shembulltir. Imami në gjuhën arabe ka dy kuptime. Imami sa i përket aspektit shkencor i dijes, fetfaxhia, qadija, kështu me radh, imam dhe imam i thojnë imamit i cili është udhëheqës absolut. Pse? Dijetarët e japin fetvanë. Këta njerëzit çka me natyrën e tyre, me natyrën e tyre naive, çka thonë? Ky ma mirë e di. Ky ma mirë e di se ky a veçu për këtë çështje. Ama ai mudilla, ama ai deviu. Ky dijetari ja jep fetvanë atij të madhit, edhe ai kryetari thotë ky ma mirë e di. Edhe kështu bëhet fesati? Andaj ka thënë s.a.v.s., ma së shumti çka friksona për imamat e deviju. Pastaj ka thënë, wa idha waka alejhimus sejf, kur të fillojnë mu grind me shpatën në mes veti, musliman, lem jurfa ila jeumil kijame, nuk ndalet lufta në mes veti, der ditën e gjykimit. Prej se është vra Uthman ibn Afani, prej se është vra Uthman ibn Afani, fitnja në mes musliman më s'është ndal. Deri ka thanë Pejgamberi, deri ditën e gjykimit. Pra, edhe një dobi këtu e hadithit, mos mendojë se dikush, se ban muhabet, a musliman janë tu u grind, musliman ka polemika, musliman ka mospajtime, mos mendojë se ka me mbërri me një pikë që ka me ndal këtë, këtë grindje. Jo, suneti i Allahut xhel-le ue ala është me pas grindje. asht prej umetit, ndodhin disa sende, shkojnë ka mushrikët. Pastaj ka thonë, ve hatta ta'bude, e që kjo pjesë e hadithit se e ka përmenë sa shpërënësam, e ka përmenë hoxha si kaptinë. Dhe derisa ta'bude fiamun, dhe derisa grupe të mdhoja prej umetit tem, fiamun min umeti, grupe të mdhoja nga umet, umeti em, Dhe këtu nuk është puti për qëllim në atë mënyrën klasike, në atë mënyrën banale, put veç pi gurit, jo. Po put epsh, put ligj, put e kanme, put qejf, put çka ta dojë shpirti, put jeto qysh të dush, put e kështu me shumë pute, e kështu me radhë. Nëse ka pas prej njerëzve të cilët kanë pre, me pretendu se janë pejgamber. A ka me pas dikush që ka me pretendu asht në hak e s'asht? Normal. Ka me adhuru putin, edhe kshire këtu dobi e hadithit. Pejgamberi po thotë prej umetit tem, ai s'ka mu, s'ka mu nda pi përkatësimit, hala ka me thonë musliman jam. I umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, unë jam i umetit. Ai adhuron puta. Adhuron puta. Allahi ka thonë leja qëtina, mu e lema. Ata kanë thonë tamam, masi ta paska lonë ty e ti je pejgamber, grupe, grupe. A njerëzit çka kanë? Mendjen. Hajt, shkojnë mas, mas njerëzit të cilët nuk ja vendosin kokën dhe nuk kshirin argument. Ve la nebije ba'di dhe s'ka pejgamber mas mue, edhe këtu fundi i hadithit, e cila e vendos shpresën te umeti dhe s'ban me hup shpresën, ve la tezalu taifetun min umeti. Dhe për mësëm se ka lidh qëtë fundin e hadithit me qëta. Pastaj po tregon një fatkeqësi të madhe për këtë ummet. Ky ummet Khairu ummetin ukhrijat lin nas, ummeti ma i mirë i cili asht nxjerrë për të mirën e njerëzimit paska me i adhuru putat a? Po, ka me i adhuru. Edhe kjo ka ndodh, ka thanë pejgamberi sa, "Wala tazalu ta'ifatun min ummeti mirëpo një grup prej ummetit tem la tazal." mënyrë absolute, prore, vazhdushme, kanë me vazhdu në hak. Alel haki, mensuraten e ndihmuar. Po megjithëse shumë tufan i madh, ka me konë në këtë umet, saqë fitne e madhe ka me konë në këtë umet, e para, imama të devijum, e dyta, kabile të mdhoja shkojnë me qafira, e treta, grupe, grupe i bashkohen, mushrikëve dhe adhurimit të putave, pa marrë parasysh këto puta çfarë fotografie janë, në mënyrën klasike apo në mënyrën abstrakte, e kështu me radhë prej adhurimit të epsheve, me gjithë ta ka me pas në umetin taifetun, grup e cila vazhdon në hak la ja durruhum men kha, khadhelehum nuk i ban dam kësaj grupes edhe pse e vogël kush i le për pas objekt i studimit besimtarit dhe natë e ditë me përsërit sabahan wa masaan aksham dhe sabah se ku është dhe a mos e godit me këto lajme të cilat ka ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu po thot pi umetit tem ka me pas kështu dhe kështu dhe kështu dhe ti me shiku besimtarin mos ka hi n'këtë ajet ai nuk e di Nga se është një meselë se nëse ti nuk e di, nuk do me thanë se nuk e merr dispozitën. Allahu xhelle ve ala ka thonë, wa idha kile lehum la tufsidu fil ardi, Mosndjenja, se ka prej njerëzve të cilët Allahu xhelle ve ala ja ka këput shqisat e të ndjemit. Ja ka këput shqisat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allahu ka thënë kanë zemra, ama nuk kuptojnë me ato zemra, nuk kuptojnë me ato mendje. Lahum absarun ato kanë sy la yubsiruna biha, nuk shohin me ato. E kanë syrin fizik, ama nuk shofin me ato. Pse? Sepse e kanë mbulue epshi dhe e kanë mbulue ajo mos përgjigja e pytjes absolute men el ma'bud. Kush është i adhurumi? Pi kahit i merr burimet e ligjvënies. Pi kahit e merr metodologjien e mënyrës së tij si jeton. Pika. Kjo i, kjo e vendos se çfarë pozite ka njeri te Allahu. Jo se e beson Allahun a s'e beson, krejt e besojnë Allahun xhelle xhelle wala. Problemi është kush i bindet Allahu xhelle wala. Kush i bindet Allahut tebareke we teala, andaj këto sende të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky ummet ka me i pasue traditat e atyre të cilët kanë qenë para neve e bën besimtarin mu friksuar. E ban besimtarin mu friksue Dhe e ban besimtarin me i kushtu vëmendje pak ma shumë Fejes s'Allahut xhelle ve ala dhe mos mu bo si ata të cilët ittekhadhu dinehum lehuen wa laibe E kanë marrë fejën e tyre për hajgare dhe zbavitje Hajgare dhe zbavitje dhe kalim kohrash Dhe kalim muhabetesh Dhe kalim minutash Se s'kanë çka me ba Apo e bojnë fejën objekt të pleqve Objekt pleqsh, dhe e përmena n'fillim, se ata nuk dojnë Allahu me u përzi n'jetën e njeriut. Allahu për n'ahiret është. Kjo, kjo trashëgim i, i asaj që e kanë e kanë lënë jehudët. Fejen leje për mas gjashdhjetave, mas gjashdhjetave leje fejen. A gjashdhjetë vjet përkushtoja dynjasë. Dita, nata e saj është si dita e saj. La yazigu anha nuk devijon pi kësaj rruge illa halik, pos ai i cili e ka shkat, e ka caktuar Allahu me kanë i shkatrum. Pos ati i cili e ka caktuar Allahu xhelle ve ala me kanë i shkatrum, ndërsa ai i cili e don të vërtetën. Dhe e ka Kur'anin e Allahut xhelle ve ala prezent. Me ajetet e tina nuk i mungon asnjë harf, asnjë pikë. Asnjë pikë nuk i mungon. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hadithet e tina është para neve. Nëse nuk është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fjalët e tina janë para neve. Mirë po, na duhet me shoshit vetveten, sa jena të gatshëm me i thanë, semina ve taaten, dëgjuam dhe respektuam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të cilat urdhëra ka ardhë, dhe e kemi obligim me ngu edhe para Allahu Xhelle ue Ala, lusim Allahu Xhelle ue Ala, edhe njëherë që na jep teufik,